Ones de Pau, a Contrabanda FM. Vesubi, la sintonia Dones de Pau, composada i interpretada per Spacanapoli, Vesubi, muntanya de foc i lava, que doncs, dona el punt al començament, ajuda a recordar el començament d'aquest programa antimilitarista, Ones de Pau, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Podria ser una jota Però és un cant tradicional sicilià, amb reminiscències de música tradicional siciliana. que està dirigida, està d'alguna manera dedicada a aquest volcà que és el Vesuvi. amb cert respecte i amb por. Eh, aquests sicilians es declaren, es confessen, podria dir algú, o es sinceren, segurament perquè parlem de sentiments, davant d'aquest volcà, aquest volcà de foc i lava, Avui fem un salt al buit, en directe a Contraband FM i dic un salt al buit perquè no, no porto preparat doncs, eh, el contingut i ni els convidats que m'hauria agradat doncs, eh, que vinguessin. Les coses són com són i aquí estem sols com la una uh, un diumenge més a Contraband FM. Volia dir, estic sol com la una, perquè si dic que estem vol dir que ja som més de dos, potser tu estàs a l'altra banda, i ja no estem sols com la una. Durant 3 17 73 66 93 317 73 66 onesdepau.contrabanda.org aquest és el blog del programa, onesdepau.contrabanda.org, amb tots els àudios dels programes emesos fins ara i amb la informació complementària d'aquests programes. i abans de començar amb alguna coseta, amb el material que pugui anar improvisant i, i pugui anar llegint i recabant de la memòria i de pues, la munició que, per, que tinc per aquí, la munició literària i propagandística. Ai, això ha sonat massa ambiciós, <laughs> ja veurem què surt després. A vegades fer frases boniques té això, que, que no hi ha res darrere, espero que no, que, que fem aquest programa entre tots, entre totes, i deia que eh, fèieu, anava a enviar un missatge pels companys i les companyes que estan aquí al, al Banesto, a la plaça Catalunya, ocupant aquest, aquest edifici, antic edifici del Banc Espanyol de Crèdit, que, que poden trucar quan vulguin per si hi ha alguna novetat o qualsevol cosa que vulguin compartir amb els oients i les oients de Contrabanda FM d'aquí de Barcelona i de l'àrea metropolitana fins allà on arribin les zones lliures d'aquesta emissora. estem en prime time, o alguna així diuen eh, els analistes i especialistes dels mass media. Això, aquest horari luxós on hi ha la majoria de telespectadors eh, davant de, dels televisors veient els anuncis, per això es diu prime time, perquè és l'hora en què hi ha més impactes publicitaris, doncs eh, també estem en horari de prime time radiofònic, potser, fem, fem la broma, i com que potser hi ha més gent ara que a les 12 o a les 12 i mitja, si és que no és al revés, però en fi, sigui el que sigui, doncs recordarem, ara que suposem que potser hi ha, hi ha més gent que més tard, Recordem aquesta agència d'informació, aquesta agència de notícies, 29-s, s de setembre, .net, 29-s.net. aquesta agència de notícies o aquest conglomerat de diferents mitjans alternatius, de premsa, gràfica, radiofònica, televisiva també, perquè hi ha molts tipus de televisió, no només la de les media. Tot és qüestió de posar una, una càmera i, i dir el que vulguis i reflectir el que tu vulguis i això també fem a, a les ràdios. Posem el micro i intentem reflectir, reflexar expressar la nostra percepció per crear la nostra realitat. Doncs eh, aquest apunt va també perquè tenim televisió, ràdio, premsa, a aquesta agència, per dir-ho d'alguna manera, per entendre'ns, aquest conglomerat que és 29-s.net. I ja està funcionant amb informació que va rebent dels preàmbuls de la vaga d'aquest dimecres, la convocatòria de vaga general d'aquest proper dimecres 29 de setembre. Els preàmbuls seran importants el dia de la vaga també, però encara més el dia després de la vaga. Això ja és una opinió personal, com totes, però aquí ho remarco però va bé recordar aquesta central online en aquesta pàgina web. La senyal de contraband FM des del 91.4 de la freqüència modulada també servirà per difondre totes les notícies i per compartir tota la informació que vagi arribant tant al correu electrònic de l'agència de notícies del 29-s.net com també les informacions que arribin directament per altres canals de comunicació, sigui telèfon, sigui el que sigui. Gravacions, de les diferents cròniques. anem a deixar els cors, els coros d'Evangelis a baix, que no ens adormim, que estem en prime time, recordem-ho. <laughs> I anem a saltar la cançó, a veure què ens diu en Vangelis, el track 3. Vinga, i em, em llenço al buit, com deia, a fer aquesta crònica de les jornades antimilitaristes de Barcelona que s'han celebrat a l'Espai Obert de Barcelona. Bé, serà totalment parcial, sobretot perquè he assistit només a les jornades de la tarda, això de només entre cometes perquè s'han parlat de moltes coses, ha sigut complet, dens, amb molta informació i, mm, per tant, diré el que, el que hagi escoltat jo i no podré fer cap comentari del que s'hagi fet al matí. I, i tampoc eh, ahir dissabte perquè ahir dissabte estava compartint la missió de contrabanda des del carrer, des de la plaça dels Bufons, com vam batejar i com anomenarem a partir d'ara. És la antiga plaça Reial. Una de les coses més interessants que, que hem escoltat avui a l'Espai Obert doncs eh, la presentació del llibre Refutsniks i, sobretot, el testimoni d'un dels membres d'aquesta organització. Refutsniks. Ara, ara, ara us comento que, a veure si me'n recordo, el que ha comentat a, eh, a aquest insubmís, diguéssim, a, eh, a aquest doncs, israelià aquest israelià que, que no ha volgut anar a l'exèrcit i que ha estat empresonat, com molts altres que formen part d'aquesta eh, organització que es diu Refutsniks. En aquest cas, que no m'equivoqui, eh, l'activista, diguéssim, eh, el testimoni que hem escoltat, doncs, forma part de eh, anarquistes contra el mur. Anarchist against the wall, i evidentment es refereix al mur que separa Palestina d'Israel. Bueno, el llibre és un, un... Està publicat per Bardo Ediciones i és un nou llibre d'aquesta editorial que ja hem comentat i que, com vam dir, i confirmem ara amb, amb la locució, no ens cansarem mai de repetir. Ejército en las calles, un llibre interessant per, d'alguna manera, visualitzar, il·lustrar la remilitarització i la posada en escena d'avui en dia de, de l'exèrcit a la societat i a les diferents societats d'avui en dia. Diguéssim que explica molt bé com hauria de ser l'antimilitarisme d'avui en dia, perquè explica molt bé com és eh, el militarisme i com són les diferents estratègies polítiques militars d'aquesta guerra global. Avui a les jornades, precisament, s'ha parlat molt de, de guerra, guerra social, més que de lluita social. Ja predomina eh, aquesta denominació, més que lluita, guerra. llegirem la contraportada d'aquest llibre de Refutsniks i després una, un dels testimonis que hi han doncs, en aquest llibre. Són més de 20 testimonis de diferents desertors, diferents insubmisos a la guerra. apaguem el contador termonuclear que havia gravat Vangelis i seguim amb aquest llibre Refutsniks i tinc aquí el testimoni de Efi, que té 18 anys i és de Tel Aviv. Diu així, decidí que no m'incorporaria al servicio hace dos anys En Israel nos hacen creer desde niños que el ejército nos protege. Una experiencia importante me hizo entender que no era así. Fui a Bilín, en Cisjordania, donde vi a manifestantes pacifistas defender sus tierras. Vi a los soldados dispararles y eso me impactó. Cuando uno crece en Israel, cuando uno es joven, es casi imposible enterarse de ese tipo de cosas. Yo empecé a entender cuando me informé sobre el anarquismo y la ocupación de los territorios. Me di cuenta rápidamente de lo que los palestinos tenían que vivir cada día. Les robaban la tierra, son detenidos por nada, tanto en los puestos de control como en sus pueblos. En mi primera entrevista militar me mandaron al psicólogo, pero le hablé normalmente y no me declaró no apto. Mis padres, sionistas, me dijeron que me obligarían a hacer el servicio militar, Ahora amenazan con echarme de casa si no lo hago. De todas maneras, no pueden decidir por mí. Para mi padre es realmente un problema ideológico. Él y sus hermanos creen en el ejército con firmeza. Mi madre tiene miedo por mí y no entiende por qué quiero ser diferente a los demás. Mucha gente me pregunta si no tengo miedo de sufrir en la cárcel les contesto que mi sufrimiento no es nada comparado con el que tienen que soportar los palestinos diariamente. Es mucho más fácil vivir en la cárcel que en Palestina. Decidí rechazar el servicio militar para dar a todos los israelíes un mensaje. La ocupación es mala. Mientras en Tel Aviv se divierten, no tienen ni idea de lo que pasa a 30 kilómetros. Decidí ir a la cárcel qué no es siendo declarado incapacitado que podré transmitir este mensaje. Eh, bé, que si el declaren incapacitat, doncs eh, no va a la presó i si el, de, si el declaren capacitat i per tant que té plena consciència i llibertat i, i sap el que fa és un, diguéssim, pres de consciència un insubmís a la guerra, en definitiva era en Efi, que escriu això o he recollit el seu testimoni al llibre Refuzniks, amb Bardo Ediciones. Bardo Ediciones. Los refusniks, llegeixo un fragment del pròleg d'aquest llibre. Los refusniks israelíes no quieren incorporarse al ejército. Por razones diferentes, según los individuos, rechazan lo que, sin embargo, parece ser una etapa obligatoria en una sociedad tan militarizada. Desde la infancia hasta la adolescencia, en la escuela y en el instituto, los israelíes reciben en sus clases a militares que les explican el papel y la importancia del ejército en casi todos los trabajos, en la universidad, se les pregunta qué hicieron en el ejército. Hoy en día, la mitad de los israelíes hacen el servicio militar a los 18 años, durante tres años. Los hombres tres años y las mujeres dos años. Para los árabes israelíes, un 18% de la población y los judíos jaredim, que se dedican a estudios religiosos, el servicio militar no es obligatorio. Si un joven decide no ir al ejército y no quiere hacerse pasar por enfermo mental, le quedan dos soluciones. Puede declararse pacifista, en ese caso tendrá que comparecer ante una comisión que decidirá si tiene derecho a no hacer el servicio. Estos objetores de conciencia deberán demostrar con testigos que no soportan la violencia. Si la comisión decide que no son lo suficientemente pacifistas, pueden acabar en la cárcel. Pero si el joven les convence, su destino será distinto en función de si es hombre o mujer. Los varones son enviados a tratamiento psiquiátrico y las mujeres tienen la posibilidad de realizar un servicio civil. Vamos, para morirse de risa, ¿no? si qui si son pacifistas o no? No ha de ser mateix. Qui ¿eh? si son lliures o no? Nosaltres, Tu decideixes si ets lliure o no de, de ser objector de consciència, oi? In a purple dress Doncs eh, aquest era el fragment del pròleg que explicava més o menys això de del servei militar obligatori, que aquí és una cosa històrica, aquí al nostre territori ja no recluten forçosament els soldats, ja no hi ha soldats de lleva, i això va ser gràcies a, a la lluita que van fer els insubmisos durant moltes dècades de, dels 70, 80 i principis dels 90. I la cosa no és que hagi millorat perquè amb els soldats de l'exèrcit professional doncs eh, la cosa doncs, encara s'ha aprofundit més, el control social encara és més potent i les guerres continuen, com sabem. Aquest tema es va parlar també a la presentació d'aquestes jornades antimilitaristes. A la, la insubmissió es va fer un repàs històric interessant a nivell històric. Potser va faltar una mica de temps per, debatre més això de la insumissió total que es proposava també i una vegada més anem amb compte amb les paraules perquè a vegades mm, doncs acaben sent massa ambicioses o massa pretensioses entenc que pretensiós és negatiu i ambiciós és positiu anar, anar a més i anar provant eh, seria un repte i això de la insumissió total doncs, eh, és el que estaria interessant de debatre avui mateix si vols si, si vols trucar a contrabanda doncs doncs eh, ens expliques eh, el que és per tu la insubmissió, entesa avui en dia, des de lo quotidià, més quotidià, al teu barri, eh, fins a doncs, el que potser doncs, eh, pot ser doncs, més xungo, com és eh, el ser insubmís i declarar-se, doncs, després de veure el panorama mm, d'una guerra, doncs, retirar-se retirar-se i denunciar el que es viu allà. És clar que tampoc tenim compassió de cap mena i, i, i, i tampoc d'un soldat que, que no es cagui a sobre, sinó que, que simplement es retiri perquè denunciar el que estan fent els exèrcits en aquestes guerres. És clar que eh, les guerres <laughs> es preparen eh, molt temps abans de que l'exèrcit doncs, prengui eh, es situen al taulell, a l'escenari bèl·lic, i els serveis secrets fan doncs, la seva preparació també, i tots aquests mercenaris i tota l'aparell d'intel·ligència dels estats està preparant la guerra abans de que es produeixi, durant la guerra i després de la guerra també. Recordem, per exemple, algú il·lustratiu, que és la falsa retirada de l'exèrcit dels Estats Units, d'Iraq, quan es queden pues, uns 50.000 efectius, així se'n diuen, efectius, ja, ja no són persones, ni soldats, ni agents, ni, ni res, són efectius. 50.000 efectius doncs, instruïts pels nord-americans i nord-americans també, sobretot fent la guerra de baixa intensitat després d'haver de, fet la, la invasió i de bombardejar aquest país i de remoure doncs, la, la insurgència, la contrainsurgència i, i tot el caos interessat que viu Iraq a Afganistan passa tres quarts del mateix. Després parlem una mica d'Afganistan també, que s'ha fet una xerrada per part d'un grup de, de noies, de dones alemanyes que explicaven doncs, la seva experiència a Afganistan i el que han vist. I mm, deixem que sigui crític, Eh, no és que s'hagin dit coses noves, però el que és interessant és que uh, ho han explicat veus noves, perquè doncs, normalment jo almenys no coneixia a la gent que hi havia per allà i per tant eren veus noves. No han explicat res de nou, però sí està bé un testimoni directe del que ha vist doncs, una persona. Molts periodistes avui en dia a les guerres i a qualsevol crònica poc veuen i expliquen doncs, el que reben dels partes judicials o de dels faxos de la policia, dels serveis d'informació, i diuen eh, el que els hi diuen que diguin, i les cròniques que poden fer són a distància, a molta distància, i per tant poc ens expliquen. Per tant, encara que tampoc siguin coses noves, sí que sabem que és algú que ho ha vist i que ho ha viscut, i això també és interessant sempre. Ara em referia a, la, a aquesta eh, noia que va estar a Afganistan, que ens ha fet la seva crònica, va estar aquest estiu i també serveix per, per aquest eh, anarquista de Anarquista Against the Wall, Anarquistes contra el mur, <clears throat> de l'apartheid israelià a Palestina. looking There is no lover in this number. M'agradaria escoltar la teva veu, també. Per què no truques? 93 317 73 66. 93 317 73 66. El telèfon directe de Contrabanda FM. El telèfon de l'estudi 1 de Contrabanda. Radio Libre, autogestionada, assembleària de Barcelona. Radio autogestionada, assembleària de Barcelona. Hòsties, des de fa 19 anys, eh, penya? Des de fot 20 anys. I encara no has trucat a contrabanda? Com participes amb aquesta ràdio lliure? Bueno, una altra possibilitat, doncs pots enviar eh, el teu correu electrònic al mail a l'Emilio que surti aquí a la pàgina web de Contrabanda www.contrabanda.org Busca la forma de contactar dic que ho busquis perquè ara, ara no em sé a la memòria el correu electrònic de contrabanda, però tenim el correu... pel que sigui, pel que vulguis, el que vulguis compartir. contrabanda.org hi ha el correu electrònic del programa, d'aquest programa antimilitarista, on és de Pau, és el següent, onesdepau arroba altaveu.org. Hòstia, es deia que són 20 anys, ja eh? estem entrant en el 20è aniversari de Contraband de Faima. la ràdio ha anat canviant, els col·lectius van canviant, l'antimilitarisme, per exemple, doncs, té moltes perspectives. Nosaltres des d'aquí hem intentat, amb tots els col·laboradors que han vingut a, a dir el que pensaven i a compartir doncs, la, la seva lluita, la seva visió d'aquesta realitat doncs, des de molts àmbits diferents. Al bloc del programa trobareu les etiquetes, trobareu els àudios i els titulars dels programes que són bastant indicatius, per tant, només amb el titular espero que doncs, ja veieu doncs, l'amalgama de, de perspectives i de visions antimilitaristes que hem difós des d'aquest programa. Bueno, I la teva també pot ser una opinió, pot ser una veu interessant. Ens pots trucar sempre que vulguis i contacta sempre que vulguis. I aquí a contrabanda doncs el mateix, en 20 anys la, hi ha hagut de tot i, i esperem que segueixi a hi de tot. Bueno, ara em consta que, que hi ha gent, companys de la ràdio, que estan companys i companyes de la ràdio que estan a, a, a, ocupant aquest antic edifici del Banesto, del Banc Espanyol de Crèdit, Banco Espanyol de Crédito, de l'antic senyor Botín. Uh, perdó, aquest és el del Santander. De l'antic senyor, dic antic perquè potser ja no porta gomina, igual porta un perruquí. Ara no me'n recordo bé com es deia. Young lovers kiss, then fight and die. We start to yearn. Ho he dit abans bé, oi? Ara no me'n recordo com es deia el gestor del Banesto. Bueno, el lladre del Banesto. Deia que era amic del Suárez i, i del rei, també. Hòstia, això és un bon currículum, no? Suposo. Doncs, companys i companyes, si seguiu per aquí i teniu alguna novetat, eh, segueixo en directe fins a les 12 i mitja, una horeta encara, en directe, aquí a Contrabanda per qualsevol novetat que pugui haver-hi. Reforestar la ternura era el títol d'un llibre reforestar la ternura. Hòstia, que revolucionari, no, això? En, en, en plena guerra social? Clar, que avui durant les jornades algú ha, ha dit i ha fet una associació uf, eh, que més o menys anava així, bastant exactament, com que l'anarquisme a Itàlia havia reviscut eh, gràcies als disturbis que va haver-hi doncs, a, amb les diferents ocupacions de l'exèrcit al carrer. Clar, jo dic, hòstia, doncs vaya flaco favor, no? Quin, quin missatge més perillós perquè l'anarquisme és moltes coses més. És nudisme, és veganisme, és molts tipus d'anarquisme, són moltes propostes, és autogestió, és desobediència civil, sí, també és sabotatge, també són barricades, però són moltes més coses. Per tant, l'associació de disturbi amb anarquisme doncs, sempre és negativa. Però, després el company em deia, sí, però s'ha d'entendre el context. Hòstia, que quan l'exèrcit doncs, eh, ocupa el carrer de veritat, què passa? Què passa llavors? Bueno, doncs eh, aquí les jornades no, no, no s'ha volgut debatre, no han volgut debatre a favor de l'estratègia violenta o l'estratègia no violenta. És que els violents està clar qui són, no? Són els senyors i les senyores de l'OTAN, són la, aquesta gent d'OTAN Puerca. Eh? El d'OTAN de OTAN Puerca, doncs... Pues, com el senyor Solana, com molts socialistes, però també com el senyor del PP, que, que era el president del Parlament, no? Va arribar a ser president del Congrés, un, un exministre de la Guerra Espanyol. Bé, aquest és el Parlament que tenim. Doncs això s'ha d'entendre també aquesta ocupació, que, que és un dels exemples que s'ha explicat, aquesta ocupació militar dels carrers d'Itàlia i la resposta que va haver-hi, doncs, que va revifar aquest moviment anarquista a Itàlia. Però no només amb aquests disturbis, com dèiem, sinó amb, amb moltes coses més. I, sobretot, que el debat de violència o no violència, que ja el vaig resumir i il·lustrar amb dues lectures al, al passat programa, i que pff, potser ens hem accedit i mm, potser és alguna petita obsessió meva, doncs no, ha, no ha entrat en debat a les jornades antimilitaristes d'aquest cap de setmana del 24, 25 i 26 de setembre, aquí a Barcelona. Tampoc hem parlat de moltes estratègies, hem potser descrit més realitats de diferents lluites o de diferents episodis d'aquesta guerra global, amb exemples de grups que venien d'Alemanya, grups que venien d'Itàlia i del que hem explicat des d'aquí, des de l'experiència catalana i del territori espanyol. Bueno, si m'embolico i em pujo per les branques, doncs només cal que truqueu i quan soni el telèfon, doncs paro la xapa i, i donem pas a, a la veu que, que volia compartir el seu missatge aquí a Contrabanda FM amb els oients i les oients de Barcelona. Som a Hores de Pau. Diumenges d'11 a 12 i mitja de la nit i redifusió els dimarts a les 11 del matí. El 91.4 de la freqüència modulada. onesdepau.contrabanda.org Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. I acció. Ole, ole! Estem escoltant Quadrofèlia i Vangelis aquesta nit en directe a Contraband FM. Algú coneix Quadrofèlia? Si ens vols explicar alguna cosa més d'aquest grup, doncs ens ho comentes. The Who, coneixes el grup de Who? Eh, ens vols comentar alguna cosa? Potser vas viure algun episodi interessant de la teva vida amb aquesta banda sonora, The Who. Not even a perfect snake To know that we are hated You suffer for my sake t'has donat compte que m'he equivocat? Que això no és quadrofèmia i que estan escoltant Endless Wire? <laughs> Llavors sí que coneixes The Who i quadrofèmia, que ara mateix sonarà amb el primer track d'aquest CD, I am the Sea. El títol de la cançó, I am the Sea, ara sí, quadrofèmia. què més hem, hem escoltat, què més he escoltat a les jornades antimilitaristes de, en el dia d'avui, diumenge 26 de setembre, a l'Espai Obert. Bueno, doncs hi ha hagut una conferència, bueno, perquè es pot dir així, una xerrada, hòstia, molt acadèmica i ben densa, però interessant. Les altres han sigut, diguéssim, més lleugeres, potser, i aquesta es titulava La funció de l'exèrcit en la Constitució Española de 1978, dictadura política i militarismo. Bueno, ja adjuntarem eh, la informació complementària que, que haguem recabat, que haguem doncs, guardat i que sigui interessant, el bloc del programa, i això ho dic perquè el segon comentari està relacionat amb una llei de, de la Constitució espanyola i que, segons ens explicava aquest company que ha fet aquesta ponència de, de la dictadura política i el militarisme, des de la Constitució espanyola de 1978, doncs, atenció perquè si no ho teníem prou clar, doncs recordem que l'exèrcit espanyol en qualsevol moment, com a garante de les libertades i de, la... i de tots els drets que s'articulen a la Constitució, doncs eh, pot eh, tomar les calles en qualsevol moment. És un dret que tenen. Els hi hem concedit. Parlamentàriament vam dir que tenen el dret d'assegurar la pau al carrer. Són els que garanteixen la pacificació social. Bueno, això està en rintintín, eh?, per si algú no ho ha pillat. Que ja ho tenim molt clar. Doncs això, per llei es garanteix la pacificació social, això vol dir que per llei es garantitza la repressió en qualsevol moment del propi exèrcit espanyol davant de qualsevol gest no de dissidència, sinó de contestació contra eh, aquesta Constitució aprovada durant la transició espanyola. I el, I el company també ens deia una cosa interessant, que clar, això està a les lleis i no ho sabem, però també deia que, que inclús eh, aquest, diguéssim, govern d'excepció a aquest estat d'excepció que, que podria haver-hi, doncs no només fruit d'una emergència, com pugui ser un terratrèmol, o pugui ser doncs, qualsevol catàstrofe natural, sinó per alguna possible revolta que pogués haver-hi, doncs l'estat d'excepció funcionaria a partir de, de no va dir com, com l'edició, a, a partir doncs, de normativa que anés improvisant el, diguéssim, la Junta que estigués eh, en el poder d'aquest estat d'excepció. I fa referència doncs, a aquesta normativa militar que gestiona la vida pública i social durant una guerra, però també durant un estat d'excepció, com el que la Constitució també contempla i, per llei, doncs, està tot ben articulat perquè en qualsevol moment l'exèrcit pugui prendre el carrer, com ja ho fan les forces de seguretat i de repressió de l'Estat, la, la policia, doncs el mateix pot fer l'exèrcit al nostre territori. Bueno, això ens ho explicava aquest company i clar, és que l'interessant d'això és, és, el, és, és que en resum està parlant de, de la llei de la llei, no? l'imperi de la llei i com doncs, eh, l'Estat va articulant la seva normativa, les seves lleis per poder actuar doncs, amb les armes en qualsevol moment, a, a partir doncs, de la repressió, en qualsevol moment, contra la pròpia població i contra qui cregui doncs, que no és prou obeient. Però no només hi ha la llei, sinó que també hi ha, hi ha altres realitats que s'articulen més enllà de la llei i anirem a comentar alguna coseta més i si ens vols comentar qualsevol cosa també algun espai alliberat de la repressió, algun espai alliberat de les armes, alliberat de l'autoritarisme, del totalitarisme, un espai que, en definitiva, doncs, experimenti noves formes de llibertat i noves formes de relació, doncs estarem encantats d'escoltar-te també, perquè, com dèiem, com repetim, aquest programa denúncia, amb, amb, menys, amb més o menys doncs, punteria, denúncia doncs, el militarisme, aquí, al nostre territori, i també a diferents indrets del món, però també, sobretot, no només denúncia, sinó que intenta explicar noves formes de relació i noves experiències de llibertat i, i d'autogestió, com de desobediència civil, que van bastant lligats. 93 317 73 66 93 317 73 66 Correu del programa onesdepau arroba altaveu.org. Seguim amb The Who, amb el següent tema que és el que dona títol a aquest àlbum, Quadrofènia. En directe a Contrabanda FM 91.4 del Dial de Barcelona. Per internet, puja bé el volum, jo també el pujaré perquè ens escoltis, www.contrabanda.org. Free, escoltàvem doncs, a, a aquest tall de The Who, i ara recordarem un, un pròleg que ja vaig llegir fa bastants mesos d'un llibre que després us comento alguna ressenya més. Anem directament a aquesta gravació, a aquest off, que és prou interessant i, i ens pot doncs, donar que parlar després i podem compartir el, el que et sembli aquesta lectura, que explica bastantes coses, però podem triar-ne un parell per lligar-les també amb les jornades antimilitaristes d'aquest cap de setmana, 25 i 26 de setembre. Anem a escoltar una altra vegada aquest pròleg antimilitarista. Una de les introduccions dels pròlegs que, que té aquest llibre de 500 ejemplos de no violència Uh, eh, té aquest títol Des del barrio de Gràcia, Barcelona, ante las piedras del camino i comença fent unes preguntes molt interessants. Diu així, tirar la piedra i esconder la mano o esconder la piedra i tirar de manos. De muchas manos, antes que de pocas, blanco y negro inamovible o tots els colors d'Albert, que diria Raimon. Foto fija o película en movimiento. Dar la cara o rehuirla, incluso ante el espejo. Compartimentación estanca, polarizada o transversalidad difusa apabullante. ¿Qué construimos? ¿Y cómo? ¿Red entretejida de disidencias o aislamiento térmico... criminalizante? La repeteixo, aquesta está molt ...y la tinc subrayada Red entretejida de disidencias o aislamiento térmico criminalizante. ¿Confundimos todavía precio y valor? ¿El huevo o la gallina? los eternos debates sobre emancipación colectiva y transformación social entre medios y fines, ante formas y fondos, bajo el arduo prisma de la voluntad de ser coherentes, siguen abiertos en una época de desazón colectiva y de guerra global permanente, desatada, por los que de desatar guerras, inocular miedos y blandir violencias saben demasiado. Al fin y al cabo, son perfeccionistas del horror y del terror de Estado. Digamos, tal vez, que Galeano siempre marcó no ser como ellos, como premisa irrenunciable antes de comprender el viaje. Afirmemos con Klein que la memoria es el mejor antídoto ante el auge del capitalismo del desastre. Añadamos, ya que Lakoff está de moda, que nuestra frame no puede ser el suyo. Su campo de batalla, al que pretenden obligarnos a comparecer arrodillados, tampoco. Desertemos de su lógica y abramos la nuestra. Saber generar escenarios también es pura política liberadora, hoy más que nunca. Sumemos también entonces las lecciones aprendidas de la escuela pedagógica de Freire. El proceso libera al oprimido, pero también al opresor, humaniza. Empapémonos sin falta con las voces del feminismo ante tantas violencias gestadas en lo patriarcal, soslayemos el simplismo reduccionista que pretende borrar la memoria ante la historia densa, densa y contradictoria, fértil y dinámica de los movimientos sociales. Agitemos la coctelera y al un patrimonio insumiso, inacabable, enciclopedia casi infinita de la mezcla heterogéneamente libre de necesidad y radicalidad, desobediencia y compromiso, imaginación y contrapoder, ética y solidaridad. Asumámoslo, un error no justifica el siguiente, nunca, y menos si es nuestro. Si el poder es de ellos, que la ética sea nuestra. Sin lugar para dobles raseros, ni leyes de embudos, ni silencios densos. Así creemos, muy humildemente, que debería ser. Es esa nuestra opción por principios y a la vista de la otra historia, por eficacia en las luchas. Eficacia no crematística, sino en términos humanos. Saber qué es lo que no queremos perder en el camino, labrando el principio de coherencia, a pesar, claro está, o tal vez por ello, de los densos años de tortas recibidas, de la enloquecida lógica antiterrorista y, sobre todo, ante tantos sufrimientos acumulados en demasiadas partes hoy, mañana, ante unos escenarios de cínica gobernabilidad autoritaria, vía miedo y obsesión securitaria, ante la gestión sórdida, torticera y macartista para remeter contra todo con la excusa, la gran excusa, de la violencia nacida en los arrabales del malestar y la desigualdad, ante la siniestra razón de Estado, hoy pura razón de establo, a coces con la mínima brizna de disidencia, abramos las puertas de la desobediencia. Desarmémosles. Si el problema radica hoy en el desvínculo, en la liquidez baumaniana de unas sociedades radicalmente individualistas, atrevámonos a afirmar que no hay mejor escuela del vínculo, del vínculo social y comunitario, tan deteriorado y amenazado hoy, que la desobediencia civil. Esta no delega, autorresponsabiliza es intrínseco a ella que el compromiso es con el cuerpo, no con la boca y las palabras que siempre se lleva el viento. Y es la amenaza del buen ejemplo y las cosas bien hechas. Para algunas y algunos de los que afrontamos la violencia, las violencias, siempre como imposición de los tuétanos de lo establecido y nunca, al menos como una opción, el debate se arrastra años a. Es sabido por ejemplos inacabados e inacabables, de que las posibilidades de acción son desbordantemente múltiples. Esta es, cartesianamente, la construcción directa de otra forma de contar la historia. Aire fresco a la neurona de la suma multiplicante del infinito repertorio para desnudar al poder con prácticas que en sé y per se ya liberan. Aire fresco, sí, y viento sur, y tsunami desobediente. Al fin y al cabo, matemática pura, la ciencia más exacta que hay, quizá la única. El cambio social radica en cada gesto, y en cada gesto milimétrico nos la jugamos. En nadie es neutral en un tren en marcha, y ante tanta piedra en el camino, las que nos ponen ellos como muro y algunas que nos ponemos nosotros, nosotras, Howard Zinn esbozaba y saboreaba una vida de compromiso en base a la desobediencia civil no violenta. Y la síntesis, su síntesis de vida y lucha, era precisamente esa, que el cambio solo se fragua en base a la agregación. Finalmente suma y multiplicación de pequeñas prácticas, gestos y microhistorias de coherencias. Si no, es que es imposible. Tal vez, y como diría un amigo, que es el responsable de la frase que origina esta nota, si me dejan elegir, prefiero dar la cara y no tirar piedra alguna, que tirarla y esconderla. El meollo y el kit y el clavo, dar la cara. Por la necesidad premiante y urgente, y el gustazo también, a que negarlo, de dar la cara por cada palmo de espacio liberado. Cartografía liberada en nuestro cerebro, en nuestra vida cotidiana y en nuestras prácticas, que es el único lugar posible donde gestar otro futuro. El futuro de la otra historia, por supuesto, el futuro de la utopía y sobre todo, y en palabras de Pere Casaldáliga, el de la utopía, el sí lugar donde cabremos todas. Prólogo de Gabriela Serra, miembro del movimiento pacifista catalán y también firmado por David Fernández, periodista. de pau, ones de por o ones de pau? pau.contrabanda.org over seguim escoltant Vangelis. Aquest és el track 9. Sí, el track 9, això és... Himalaya. del Vesuvi a l'Himalaya, del Vesuvi a l'Everest. D'una muntanya de foc i lava a una muntanya congelada. tot és qüestió de sentiments, com l'odi. El odio. Doncs l'odi és, és una qüestió de sentiments, sobretot. L'odi és una qüestió que surt de dins. També es pot induir ideològicament, ja sabem de la xenofòbia, del racisme, però sobretot és un sentiment. Pot ser provo provocat o pot ser sincer. I per seguir fent aquesta pseudocrònica de les jornades antimilitaristes de Barcelona, doncs eh, una cosa que he pogut pescar de, del, del taulei amb la distri, les, les diferents publicacions, fanzines, llibres, que hi havia... He trobat el que haurà servit d'alguna manera per fer una de les xerrades a les que no he assistit i per tant doncs, pot anar bé fer aquesta lectura ja que no puc fer doncs, cap comentari al respecte es titula La feminización del Estado, la mujer en el ejército està firmat per Maria del Prado Esteban Diezma i llegeixo això, aquest fragment que comença parlant de l'odi, és en castellà. El odio es el decisivo estado de ánimo del soldado de los estados. Las guerras injustas solo pueden sustentarse en la hostilidad hacia el enemigo y la xenofobia. El odio, junto con el egoísmo, han de ser la disposición anímica prevaleciente en la sociedad para llevar a efecto los objetivos del Estado, tener instrumentos poderosos de represión en el interior y de conquista en el exterior. El aborrecimiento irracional a los hombres ha sido por eso, el camino por el que muchas mujeres se sienten realizadas en la vida militar. Esta emoción ha actuado como idea medular de cierto feminismo nietzscheano y fascistoide, da Nietzsche y da fascismo, afín de forma ontológica al sistema. En el segundo sexo, Simón de Boavier, eh, que no sé cómo se pronuncia, Simón de Boavier deplora la falta de agresividad de las mujeres, pues la violencia es la prueba auténtica de la adhesión de cada cual a sí mismo. Envidia, la voluntad macho de expansión y dominación que pretende presentar como la esencia de la masculinidad sin serlo, pues tal imagen depravada no puede representar al común de los varones, sino a ese chulesco y provocador matón de cervecería que constituía la SA nazi, que es a quien la autora venera. es ese sujeto machista gestado en las guarniciones militares, quien se toma como ejemplo para reescribir la nueva feminidad, asumido ya que el amor es el opio de las mujeres. La guerra por ansia de dominación pasa de ser abominable a considerarse natural. Por otro lado, el feminismo institucional ha conseguido imponer la idea de que el salario es el principal instrumento de la emancipación femenina, de modo que la vida militar, si es profesional, o sea, como mercenarias, se considera legítima. También se ha justificado la apetencia de poder como meta para las mujeres, lo que casa muy bien con la jerarquización de la institución militar. los instrumentos para conseguir esas fundamentales modificaciones en la idiosincrasia femenina han sido múltiples y complejos. Las teorizaciones feministas Nietzsche, eh, que proyecta Nietzsche se han dirigido a los sectores de mujeres preocupadas por su condición y con un cierto nivel intelectual. Pero también se han difundido desde el cine, la novela, las revistas y la prensa las agencias de publicidad dependientes del gobierno, la enseñanza, los sistemas de formación de las empresas, de manera que nadie, ni mujeres ni hombres, pueda sustraerse al perpetuo bombardeo de los dogmas oficiales. Doncs això s'havia publicat uh, l'article Otoño Libertario de la CNT uh, eh, a Madrid amb data de 2009 publicat a E15 Sunena, número 37. Bé, és un fragment, eh? ja ho he dit al principi. És més llarg que tot el text. Doncs això era un exemple més del que s'ha pogut escoltar aquestes jornades antimilitaristes de Barcelona 24, 25 i 26 de setembre i, per exemple, també, per anar directament a un altre tema, doncs eh, d'Afganistan han estat parlant les alemanyes, les noies alemanyes que ens han comentat aquest testimoni que, com el podem resumir? Perquè no m'he escrit res. Doncs, sobretot això, que és el que ha viscut a, a aquesta, doncs, anarquista, antimilitarista també, a Alemanya aquest agost, mentre es va estar de visita allà, a Afganistan. I la, la idea principal podria ser, doncs, triem la manipulació mediàtica que rebem des d'aquí, des de des dels de mitjans occidentals, des dels mitjans de comunicació occidentals, que no ens mostren, per exemple, com un cotxe oficial de les tropes invasores, un cotxe oficial d'algun agent, per exemple, diplomàtic, o un polític que treballa colze amb colze amb els militars, circulant a tota hòstia per Kabul, per exemple, doncs atropella a, eh, a un nen i, i a la seva mare, o a un jove i al seu pare, que caminaven pel carrer tranquil·lament. Van a tota hòstia amb aquests cotxes que estan doncs, amb antibales i, i no sé com, com es diu això, doncs, amb protecció doncs, antimines, inclús, o el que sigui, i atropellen eh, a la gent que es posa per davant sense cap mena de consideració i això que és l'exemple doncs, sintetitzaria una mica doncs, eh, el nul respecte cap a la població civil que hi ha. Això doncs, no es mostra, sempre ens mostren atentats i no doncs, l'atropello, el atropello, que es diria no? retòricament, doncs, eh, l'atropellament no només amb els cotxes, sinó amb els tancs també de la població civil, que és la que surt doncs, més malparada de, de totes les invasions, com la d'Afganistan també. Aleshores, què estava destacant d'aquesta xerrada, d'aquesta crònica que ha viscut aquesta persona a Alemanya a Afganistan? Doncs això, que no s'expliquen les lluites que fan les dones afganeses, en aquest cas, però també els homes afganesos civils, en manifestacions contra l'ocupació. Això no ho veiem, només ens mostren el 97, 99% de les vegades per televisió i els diferents mitjans doncs els atacs terroristes i la, eh, la maledicció dels talibans eh, en aquest eh, territori afganès. I doncs, mostra doncs, això, les lluites que estan duent a terme als civils i que estan al carrer, el que passa que també s'estan doncs, frenant, s'estan aturant doncs, aquestes veus que, que, que parlen contra l'ocupació i interessa més sempre destacar el terrorisme. No dic res més d'aquests comentaris. Bueno, potser si sí, destacar una associació que és RAUA, amb doble baixa, amb doble v, raua.org, que és la, la xarxa de, de dones afganeses que potser doncs, estan sent més contestatàries i, i més atrevides amb les denúncies del que està passant a Afganistan. Bueno, ens està passant el temps volant i queden 10 minutets abans d'arribar a les 12 i mitja, abans de que acabem el programa. Poso una, una falca i Eh, et recordo que el telèfon segueix obert 93 317 73 66. Ones de Pau, arroba, altaveu.org. onesdepau arroba altaveu.org i sí que faig una ressenya més perquè quedi constància i perquè qui pugui doncs, es connecti al podcast d'un programa que també s'emet aquí a Contrabanda FM, que és El Aleteo Desequilibrado, que fa poc vam parlar també, com s'ha fet a les jornades antimilitaristes, vam parlar també de la lluita que les comunitats Mapuche, indígenes Mapuche de Xile, estan donant a terme des de fa uns quants anys amb més força i doncs, havent superat el silenciament de les seves lluites i, i de la repressió que estaven patint i de la, també de la reclusió eh, en l'espai doncs, vital que, que se'ls ha quedat després de, de que el neoliberalisme i els diferents governs doncs, procapitalistes i destructors doncs, els anessin arraconant i els hi robessin doncs, a, al territori que els hi corresponia històricament doncs eh, hi ha hagut doncs, una repressió més forta amb diferents assassinats de eh, aquests eh, indígenes Mapuche que defensaven unes millors condicions de vida i també doncs, una altra política i, sobretot, l'autonomia i l'autodeterminació i la lluita pel territori doncs, que significa això, que si, si, els hi han, si els han arraconat prou, doncs poder tenir una mica més d'aire, una mica més doncs, de naturalesa al seu voltant i també doncs, de les seves comunitats i això ens ho explicaven eh, aquests companys xilens eh, avui a l'Espai Obert, a les jornades antimilitaristes, i com deia també, eh, em sembla que va ser el dissabte passat, no, no ahir, sinó fa dos dissabtes, al programa El Aleteo Desequilibrado, que eh, també ens parlaven de la vaga de fam que estan fent doncs, a, eh, alguns xilens eh, en solidaritat amb la, amb la lluita Mapuche us faig aquesta referència de El aleteo desequilibrado perquè jo no, mm, no, ara no faré doncs, a, a la crònica de, del que s'ha parlat avui i ho podeu trobar en, en el podcast de, de Aleteo que el trobareu enllaçant a la pàgina web de contrabanda.org que s'emet els dissabtes a les 5 i mitja de la tarda. I avui, també aquí a, a l'Espai Obert, aquí a, a Violant d'Hongria, a Sants, a Badal... Bueno, s'ha fet un, un últim debat que bueno, jo esperava que seria doncs, més conceptual o més estratègia i ha sigut més de pues, valoració de les jornades, almenys fins que, que he estat present, perquè he hagut de venir cap aquí per, per restar en directe als micròfons i no s'ha pogut doncs, eh, fer aquest debat, o almenys jo no l'he escoltat, titulat quan la pau és guerra, si és que aquest titular doncs, no servia per tota la jornada i pels diferents debats que hi ha hagut. Vull dir que sí que serveix aquest titular, perquè constantment <laughs> sentim parlar de pau i, i ens estan, o ens pretenen colar doncs, la propaganda de guerra. Eh, doncs això, eh, això ha sigut doncs, resumidament el que jo he pogut escoltar i compartir avui a les jornades antimilitaristes. Seguim aquí, tancats a l'estudi 1 de Contraband FM i ens queden 5 minutets i recordava això de la insubmissió total que doncs estaria bé comentar-ho una de les facetes de la insubmissió total podria ser la insubmissió a la banca o almenys deixar de ser còmplices amb la banca. Jo, personalment, abans del dimecres tancaré una compta corrent que tinc amb una caixa. No és un banc, és una caixa, però, però la tancaré i pues, <laughs> predicaré amb l'exemple hòstia, que si no, no serveix de res parlar, si no prediquem amb l'exemple. Ja vaig marxar d'una de les caixes, em quedava amb una conta amb una altra caixa i, i la tancaré abans de dimecres, i després ja veuré què faig. I això és un exemple de també insubmissió total, començant per la doncs, insubmissió a la banca, o com a mínim deixar de ser còmplices que els nostres estalvis, la nostra nòmina o el que sigui, doncs no sigui a cap caixa ni a cap banc. Bé, eh, el COP57 potser es podria salvar, aquesta cooperativa d'estalvi, COP57 i Triodos Bank bueno, no ho sé. Avui no és el dia de parlar de banca ètica, que no m'agrada la paraula, no és el dia, però sí que en totes aquestes crides a la desobediència civil, pregonades doncs, per les diferents veus que conviden a unir-se a la convocatòria de vaga pel dimecres 29, doncs eh, està bé que repensem individualment què estem fent, també col·lectivament, però individualment què podem seguir fent per aprofundir en el canvi, en la transformació social que comença per un mateix. Si vols compartir qualsevol cosa, queden uns minutets de programa. Ones de Pau s'acaba a les 12 i mitja i el telèfon de l'estudiu de contrabanda és 93 317 73 66. Remember when stars were in reach I wander in early to work my boots for my i una manera de denunciar també la violència econòmica, perquè això ens en oblidem i és, és avorrit, eh, ens han fet eh, avorrit això de l'economia, potser amb molta intenció, eh, perquè la violència econòmica és la, doncs, la més perillosa, la més potent. Al voltant de l'economia s'articula el militarisme, s'articula l'autoritarisme i s'articulen totes les relacions de dependència i d'opressió i de submissió a través de l'economia. I un exemple per visualitzar això és l'ocupació que està vent hi ara mateix, des d'ahir, de l'antiga seu del Banc Espanyol de Crèdit, el Banesto, a la plaça Catalunya. pues molt bé, això sí que evidencia, demostra una mica més qui, quin és a, a, el blanc a, cap on hem d'apuntar per fer la denúncia. Doncs pues l'economia, clar que sí. L'economia ens envolta, ens determina i ens condiciona la majoria de les nostres relacions. Parlem de desmilitarització i de decreixement. Doncs seguiré una estoneta més fins a la una per si hi ha alguna trucada des de des d'aquesta seu ocupada de el Banco Espanyol de Crédito, el Banesto. I m'acomiado fins al proper diumenge. Tornarem a les 11 de la nit amb un nou programa Dones de Pau. Gràcies per acompanyar-nos i per sintonitzar Contraband FM. Ens seguim escoltant. Keep the lip button down. Hurry the bloody baggies out. onesdepau.contrabanda.org